الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ide tri buljuga. Jedan buljug sve šehita, drugi وإن الله لعليم حليم tefa. ذلك ومن عاقب Tefa bi trebali doista nanovo razvijeti. Možda je upravo to jedno područje gdje treba posebno i u našim uvjetima, a može se raditi i djelovati u nekakvom vidu misionarenja islamske dave. Od propisa borbe i kodeksa džihada je da komandanti i borci na Allah وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Tako mi vremena čovjek doista gubi.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 Poslanik alaih selam je kao što se zna iz njegove sire, iz njegove grafije, iz mnogobrojnih predanja usrdno molio pred i prizivao gospodara svoga, dakle Allah Želešanu, da pomogne i da da pobjedu. U Kur'anu se kaže i kada ste od gospodara svoga pomoć zatražili, on vam se odazvao, poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni drugima dolaziti. Ovaj ajet je objavljen kao odgovor na dovu poslanika, ali se nam pred bitku na bedru kad je molio gospodaru moj ispunio spominjanje drugih ljudi po onome što oni ne vole ubraja u velike grijehe put zinalog, pijenja, alkohola, krađe poput prekida rodbinskih vez, neposlušnosti prema roditeljima i, i tom slično. Kaže imame nevovi rahmetullahi ta'ala, ali u ogovaranje čovjeka, u ogovaranje čovjeka se ubraja spominjanje kod njega svega onoga po čemu on ne voli da bude spomenut bilo da se radi o njegovom tijelu, ili njegovoj vjeri, ili njegovom dunjaluku, ili njegovoj na, ili njegovom izgledu, ili njegovom ponašanju, bilo da se radi o njegovom imetku, ili njegovim roditeljima, ili njegovom djetetu, ili njegovoj ženi, njegovom slugi, njegovom pomoćniku, ili njegovoj odjeći, ili njegovim pokretima prilikom hoda, ili bilo da radi o njegovom vedrom ili, ili mrgođenom licu. Kaže Hafid ibn Hajar, rahmetullahi ta'ala, ali tvoj jezik, tvoj jezik je tvoja brana, ono što te čuva od propasti, pustiš li ga, uništit će Pustiš li ga, uništit će a ukoliko ga ukrotiš, spasit će te. ظهرك من نار يضيء وليل نجن وشمس تغيب فلا تحسب الدار دار الغرور ألم تري أنك فيها غيب حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شر على أهله فهين مشرق ونبل مصيب Prošao je narod pored jednog pobožnika koji se nalazi u svojoj kući, u svome stanu, pa su ga upitali kako ti je ime, a on je odgovorio بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ۖ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جاء وصحبه أجمعين وبعد Slava i zahvala pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Njemu zahvaljujemo njega pomoć i uputu tražimo. Allahu zahvaljujemo na njegovim neizmjernim blagodatima i nijemetima, a posebno na blagodati Islama. Donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahovu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu i ashabe i sve one koji njegov sunnet slijedi do sudnjega dana. A zatim, draga braćo i cijenje sestre, assalamu السلام wa rahmatullahi wa وبركاته Ova tema, dakle, vezana je o sabru, vezana je za ahlak, a znamo da je ahlak najvažnija stvar u životu čovjeka poslije tevehida, odnosno poslije e, svjedočenja da ne ima drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi sallam njegov rob i njegov poslanik i normalno ne samo svjedočenje, nego svjedočenje dijelom i svojim životom. Da je to najvrijednija stvar potvrduje Resul sallallahu alaihi wa sallam u svom poznatom hadisu u kojem je rekao innema bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq poslat sam da usavršim moral kod ljudi mi ćemo se inshallah pozabaviti jednom osobinom ili jednim svojstvom ahlaka koje predstavlja temelj ahlaka ili kako islamski učenjaci vole kazati majku ahlaka. To je ono što je duboko ukorijenjeno u život čovjeka i čime je na kraju krajeva protkan e, ljudski život. Mi smo često puta u prilici da ljudi pitaju, posebno oni mlađi, kad govori o, o vjeri, o e, izdržljivosti na putu iskušenja, želim da se oslobodim određenog grijeha, želim da ostavim taj grijeh ili želim da krenem putem islama, ali ne znam kako. Kad mu se kaže moraš posjedovati sabr, nakon što povjeruješ, onda moraš ustrajat, moraš imat tu osobinu i taj kvalitet. I, često puta vidiš takvog mladića ili takvu djevojku začuđene tim odgovorom i tim prijedlogom i savjetom. Zašto to? Zato što mnogi ljudi ne razumiju stvarno značenje strpljivosti, stvarno značenje sabra i misle da taj izraz spada samo u domen teorije. Međutim, mi ćemo vidjeti na osnovu Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu sellem i na kraju krajeva praksi e, istinskih vjernika da sabr, odnosno strpljivost, nije samo puka teorija, već to treba da bude program života ili, kako reče jedan islamski učenjak, definišući sabr, definišući strpljivost, sabr je ključ kosmosa. Razmislimo, na primjer, malo o Allahovim stvorenjima, o plodu, u majičnoj utrobi i stepenima njegovog razvoja. Znamo dakle da taj plod, to dijete, ne, ne raste odjednom, nego postepeno se razvija. Neće se roditi za dva mjeseca, niti za tri, niti za šest, nego devet mjeseci mu treba da dođe na ovaj svijet. Niti ono što posijemo izraste odjednom. Dakle, sve ima svoju postepenost – čak i izlazak i zalazak sunca. Sunce iziđe ili rađa se, pa onda ide do polovice neba i na kraju tek na veće zalazi. Zatim, braćo i sestre, zar ne znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nebesa i zemlju za šest dana, kako kaže uzvišeni u Kur'anu na mnogim mjestima. A Allah je mogao i može da se to desi u jednom danu ili čak u jednom trenu da kaže samo kum feja kun, budi i sigurno će to biti. Međutim, kakva se pouka krije ovome? Allah nas uči preko toga da sve što postoji ima svoju postepenost i da sabr, strpljivost nije samo osobina dakle ljudskog ahlaka, već je to, kako smo rekli, ključ cjelokupnog kosmosa. Cijeli kosmos opstoji na postepenosti, odnosno strpljivosti. Svaka stvar u našem životu zahtijeva, zahtijeva sabr. Ako želiš napredak i uspjeh u svome poslu, pogledajte koliko strpljivosti, koliko sabra treba na tom putu. Prije toga, da bi postigao uspjeh, moraš najmanje 10 ili čak 15 godina prvo da učiš, a tek onda da se potvrdiš u svome poslu, u svome zanatu, u svojoj profesiji i da pokažeš svoje, svoje kvalitete. Ako želiš da... وما هو إلا على نفسي فيوما يشيب ويوما يشيب Upitan je šehr Islam ibn Taymiyyah rahmetullahi ta'ala alaih je li dozvoljeno ogovaranje određenih ljudi je li dozvoljeno ogvaranje određenih ljudi i kakav je popis toga? Pa je odgovorio šeho l'Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala, ali neka je hvala Allahu gospodaru svjetova odgovora o gijetu, o govaranju. Osnova je da je ogvaranje ono kakvim ga je protumačio Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kada je upitan o njemu. Pa je rekao, sallallahu alaihi wa sallam, to je da spomeneš svoga brata po ome što on upitan je ponovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem a šta misliš Allahu poslanik ako je to što sam rekao mom bratu je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ako je pri njemu to što si rekao onda si ga govorio ako bude laž ako bude laž onda si ga potvrdi nastavlja dalje šejh islam mi pa kaže فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ۖ إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من budeš bogobojazan.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 عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأ